J'arrivais ici, j'ai venais, j'arrivais avec un malade, un malade que l'espagnol dit, c'est Armarodi, donc euh, j'ai je avec ça, donc il m'a fait opération. J'ai fait aujourd'hui 10 jours, j'ai fait 10 jours aujourd'hui, il veut m'opérer, mais je n'ai pas pas de récupérer mon sentier d'abord. Je n'ai pas récupéré, donc euh, j'ai parti, le jour que m'a opéré là, j'ai parti au Soubia là-bas, donc euh, je vais rentrer là-bas. il dit c'est impossible que je rentre là-bas, donc j'ai pas trop tenté pour rentrer aux frontières là-bas. Donc euh, le policier français il me fait retourner, donc euh, le policier espagnol il me trappe, il me aux prisons là-bas, donc j'ai fait, j'ai fait un peu de temps là-bas. J'ai fait un jour là-bas quoi. J'ai fait un jour là-bas aux prison. Donc il fait mes sorties, donc la nuit là. Je continuais même de dormir dans la rue, donc euh, le jour même que mon maladie, a recommencé encore. Donc il y a quelqu'un qui a appelé la police pour moi, donc euh, l'ambulance là, elle venait, il m'a amené au hôpital là-bas. Donc euh. c'est là-bas qui m'a donné les médicaments, donc il m'a envoyé jusqu'au Soubia là-bas. Donc l'heure là, au Soubia. Mais je ne sais pas finir récupérer mon santé d'abord. Oui, moi quand même, je dirais un, petit peu, parce que je rentre au Ceuta, c'est dirais. Mais il n'y a pas de papier d'abord, il n'y a pas de chantier. ditu, Ibrahimaren azalpenak, ba, gutxo gara bera egun hauetan, eh, antxeta iraten aipatu duguna, e, Josune, arrea sareko kideak atxo. Kaixo egun non. ba, ba ja bada, amar bat egun. Hai, justu, ba, Ibrahima iruna heldu zela, aipatu genuen, e, zein baldintzetan, saspi orduzutik e, eh, trenean, Madrildik zetorrela, eta bizizan duen... E, ibilbide guztia e, arrea laguntzarekin. egunak pasa eta esan bezala, ba, zubia zentroan jarraitzen du zubian zentrala jarraitzen du eta bueno, eh e, e, legarretari galdetu diogu aber zergatik, adibidez, eh gurutzegorreak ezin duen ambulantzia bateri deitu edo ze pasatuko zen gu ez baginen hor gurutzegorrian egun hartan hau guzia e, egiteko, ez, sendatzeko mutiko hau, oainik ez digute zer erantzun, ez digute erantzuko ez dare ez daki bineon negazion de auxilio, nire ustez negazion de auxilio egon hor, hori nik uste dut delitu bat dela, bineon, bueno, bakoitza bere kontzientzian. Bera orain zubian dago, nahiko ondo dago gainera, bere rekuperazia ondo doa, hogeita lauan medikoa dauka hospitalian eh, berriro ikusteko aber, eta bueno, pentsatzen du gero segituko dela bere bidaia, jamion, bentsat, bueno, sendatu dugu. Bai, Eusko Jorraritzak behin da berriz, nabarmendu, azpimarratu izan du eh, harrera integrala, e, soziosanitarioa eskintzen zaiela migrantei, Ez denei, eh, agerikoa da, aldiz, e, eh, bueno, abidasok ospitalean ondo portatzen ari dira, ez, e, zeharo? Bueno, eskerrak e, ospitalko markalean oso ondo portatu dire, e, eskertu bazaio gainera nolako atentzia dukuten bai berakin eta baita gurekin, e, txapo, gure sistema publiko sanitario hau, Gurutze gorriak ez dio e, eh, tratamento sanitario hori egiten, akogida sozio-sanitario hori egiten, uste dut inori. Zerti, klaro, hau gu enteratu gera eta ikusi duen primera persona, baina eske, badi, izango dira segurazki kaso pila bat ez dugunak ikusten, ez garela enteratzen. Baitze, ibilbide luzea daramate, honeaino etortzen dirien erako, eta batek daki ez, zer eh, pairatu izan duten bidean, e, gaixotasunen bat, edo minan nun baiten, ez? Noski, e, etorri dire makume pila bat buruko minekin eta nahiko gaizki zeuden, eta horrela, ez dakigu ze tratamiento man dioten, ez dakigu ze kaso egin dioten, ez dakigu, ze, gero, bueno, batzu kontatzen digute ez diotela kasorikan egin. Kasu honetan, Ibrahimaren kasua argi egon, Osea, e, honek bihartzun e, medikua ja, detxoguna berin sartu zen kirofanon. Orduan, ostras, e, ongi dago, eh, udaletxea jarri dio zubiako eh, toki hortan du da, azte denbora gehiago kanpoan pasadu barruan minon, zati baita ere hori kontatu behar da, ez? Bai, ezin bute horregon? Hori da, hori da, eta berak e, arazoa zituen eserita egoteko, baita ere txutik egoteko, e, momentu bat eserita, beste momentu txutik, gehiena etzan da horrela, bine, bueno, han ezin da egon, kanpoan egon da, e, eskerrak eguna, eguraldi ona egon dela asteburu hontan honetan, bueno, berakin egon duera hor, bine, a ber, eh, cuidao, eh? hori ez da una eh, ez da are el sitio más adecuado para su situación sanitaria erran duten bezala E, Ibrahimaren egoera bideratzen hasia beraz, ikusten dugu ba, obeto da, obe, askoz hobeto dagola, lau ebakuntza e, izan bitu, e, joan den astean, esan bezala, e, botikak ere zuen eskutik, mina edo inazia kentzeko, hemen gaur ikusten dugu, ba, uzute kartel betimen San Juan Plazan, eta gaur hemen jartzen duzute, menos palabras, mas akziones, ez, hitz gutxiago, ekintza gehiago, hori da galde egiten dio zutena agitariei. Ba, noskiz, e, beraiek erratiunte, e, plan de kontingentzia inbeste aipatu dugun plan de kontingentzia hortan bosteun oe badirela hemen, ez dira behar, binen, bueno, hor daude, binen eske irunen, badire e, irurogei plaza e, ilandera zen, hogei tamar e, peregrino zen, eta gero zubiako hogei plaza horiek, eta hala ere, jendia kanpoan segitzen du geratzen, orain erretunte ez dakize egin behar duten, ampliar, ez dakize puñetaz, hitza bakarra, zetik hitza dire gero, ez da ezer egiten. Eta egiten dena gainera, ez da nahikoa, zetik ez da prestatzia oea badiren bezala bosteun, ematia akogida integrala dira historia, ez dute egiten. E, azken puntu bat, aurreko astean aipatu zenun, iraian sartu eta sumatzen hasia zela mugimendu gehiago, guztaia buztuan sortzirun bat migrante dola gondu edo hartatu bituzue, e, gaur ere San Juan Plazan hemen migrante handana bat ikusten dugu, e, mugimendua bada? Bai, azte honetan jende pixko gehiago mugitu da, bai, bai, bai. Hori da, hori da beraz, edo... Bueno, pentsatzen dugu legarretak bazekin do, susmoa duka eh, jende pila bat etorri bar dela eta hortako paratu del plan de kontingentzia hori. Nik ez dakit nola mugitu bar den jendea, inork ez dakigu, legarretak ere ez dakit nola mugitu bar den pentsatzen dut ez dakit, eh? nola mugitu bar den jendea. Aste hontan etorri da jende gehiago, joan den astean gutxi gotorri zen, agian datorren astean pues, e, gehiago totzen dira, ez dakigu. Momentuz horrekin geratzen gara, Josune, mi esker. Bale, zuri.